al bayan hijirar ma'aikin Allah daga Makka zuwa Madina shekara ɗaya da shekara biyar, wanda ya dace da talatin da watan goma miladiya uku, idan tarihi ya inganta ci gaba da karatun littafin da muke gabatarwa a kowane mako a daidai wannan lokaci na adda'u wad wanda wasu ka fi sani da aljawabul kafi liman sa'ala an ad-dawa'i shafi wallafar al-imam ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala a wannan masallacin mai tarin albarka na al-furqan da yake wannan unguwa ta tudun more a wannan gari na tawa jamhuriyar Niger wanda yau za mu tashi da ikon Allah subhanahu wataala a darasi na 30 a cikin jerin darussan da muke gabatarwa da mako muna fatan Allah subhanahu wataala ya sanya alkhairi da albarka cikin abin da muke karantawa muna dan dai akan zance da malam yake yi da jin hankali da kuma tunatarwa da hannunka mai sanda da wanda yake tunani zai iya yi duk abin da ya ga dama a a akan cewa Allah subhanahu wataala ya wadatu da masa azaba to malam yana ta karantar da mu ababe dan mu lura mu shiga cikin taitsayin kawunan mu kada mu rudu da wannan rayuwar kuma kada mu yarda zuciyar mu ta rudu da mu sannan, kuma kada mu yarda shi dan ma ya rude mu domin wa'annan su ne ababe guda uku suke rudar mutum kuma kada aikin ka na alkhairi shi karan kansa ya rude ka ka zamanto kai dai kana cikin fata na rahmar Allah subhanahu wataala da kuma tsoro da azabar Allah subhanahu wataala bayan malam ya kawo hadisai murhi akan hadisin Mu'adh dan Jabal ko Allah ya kara masa yarda inda yake cewa annabin Allah ya min wasiya akan wasu ababe ya farin yace la tushrik billahi karka wa Allah shirka ko karka hada Allah subhanahu wataala da wani a wajen bauta wa in qutilta wa ko da ko za a kona ka za a kashe ka ya duk azabar da za a yi maka a ce a sa wuta a konar da kai sannan kuma ai kusan azaba da wuta ai mutum ukuba da wuta annabin Allah ya hana yace la yu'adhibu bin nari illa Allah ba wanda ke azaba da wuta sai Allah subhanahu Ta'ala. daga kuskure ne kawa mutum azaba da wuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yace eh, ko za a azabtar da kai da wuta ko a kona ka ko a kashe ka in ma zai sa a kashe ka sai dai ka mutu akan kaiwa Allah subhanahu wataala kishiya sannan yace wala tu'aqanna walidayka kada ka kuskura ka zamanto ne bijire wa mahaifanka saboda falalar da suke da shi a rayuwa gare ka kasancewar su kuma sababu wujudika fi hadhihi alhayat sune silar samuwarka a wannan duniyar Eh, shi yasa ma Abdullahi dan Abbas yake cewa wadan Mas'ud ne ce na bibi alqur'ani mai girma yace in kaji Allah subhanahu wataala ba abinda Allah ya hada da sa kamar haƙin uwaye ce wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana yace wa in amaraka an takhruja min ahlika wa malika koda ku sun umarce ka akan ka ka ka fita daga cikin iyalinka ka saki iyalinka ko ka bar dukiyarka yace wala tatrukun wala tatrukanna salatan maktubatan kuma kad ka kuskura da wasa ka bar sallam sallafarillah muta'ammidan da gangan fa inna man taraka salatan maktuba duk wanda ya bar sallar farilla muta'ammidan da gangan faqad bari'at minhu dhimmatullah to ba shakka dhimmatullah bari'at minhu dhimmatullah saboda shine alfa'il kenan ko sai zamanto mudaf Allah lafz jalalati mudaf ilayhi ba shakka ya ya ya ya walwale mubaya'a ya cire alkawalin ke tsakanin su da Allah subhanahu ta'ala. a tashi ce wala tashrabanna khamaran kada ka kuskura ka sha giya a rayuwa fa innahu su kulli fahisha domin giya shine kan kowace alfahisha wa iyyaka wal ma'siyah ka shedinka ahirkinka da da da sabon Allah subhanahu wataala iyyaka gum malaman balaga da nahwu hau at-tahdhir akwai uslub al-ighra' wa at-tahdhir za a tsoratar da kai akai in ga dace iyyaka ana maka hannunka mai sanda yace to ka shedinka da shan da sabon Allah fa innal ma'siyata tuhillu sakhata sakhata Allah Eh, ita shi sabon Allah yana wanzar da hujin Allah subhanahu wataala sai malai ce wal ahadith fi hadha al babi at'af at'af hadisi a wannan babi linkin balinkin ne idan muka ce za a kawo su to littafin zai koma littafin hadisi haka ne shi kuma ai bayanin malam kar ku manta ba har yanzu tambaya guda ce aka wa malam ya rubuta littafin nan har yanzu cikin ana ana warware shubuhati ne wannan kaga ya kai na cikin a'lam bahar min al-buhur Ki ilm fi ibn ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala yace ma zakarna sun linki abinda muka ambata sun linka linkin balinki ne na abinda mu muka rubuta yace fala bari liman nasaha nafsah da ka bi kamata dawa wanda yawan kansa nasiha an yadda amma anha ya makance game da wa'annan hadisan bai kamata ba wanda yake wa kansa nasiha ya zamanto ya makance game da wa'annan ayoyi baya hadisan baya ganin su wa yursilu nafsahu fil ma'asi kuma ya aika rayuwarsa a cikin sabon Allah subhanahu wataala eh, domin kamar yadda manzo yake cewa kullun nas yaghdu ko kowanne mutane yana sammako eh, kowanne mutum yana yana famubiquha aw mu'tiquha akwai wanda yake yake sayar da rayuwarsa yake halakar da ita kuma akwai wanda yake intar da ita akan sabu akan bin Allah subhanahu wataala to shine malaki bai kamata ba ya ya halakar da rayuwarsa akan sabon Allah subhanahu wataala wa yata'allaqu bi raja kuma ya dawo ya riko da igiya ta ta ta abin sa tsammani kamar misalin mutun ne wanda malam ya kasa a baya mutum ne yake da iyali akai masa mata eh, kuma so yake ya samu dan da ko diya amma ba wani abu da alakar aure da ke shiga tsakanin shi da ita kuma ci kuma kullum fatan sa Allah ya bashi diya har addu'a ma yake yi to kaga wannan ya kamata a kai shi likitar mahaukata haka ne to in kuma bayanci wannan bayanin to shi ma wannan bayanin haka ma taya mutun zai zo ya ta sabon Allah Allah ya ce kada ayi kaza sai mutun ya zo ya afka cikin abin da Allah ya ce kada ayi amma kuma duk da hakan Allah ya ce in kai ga abin da zai maka sai mutun yayi sai ce amma kuma ai rahmar Allah rahmar Allah rahamar Allah to malai yake cewa sai raya ta da ya giya ta ta tsammani wa husnul dhanni da kuma kyakkyawar zato yace aini shi Allah zu rahmatin wasi'a Allah ma abocin falala ce girma haka ne Allah ba shakka Allah ma abocin falala ce amma da waɗanda suka bi Allah subhanahu wataala jama'a ba ka bane ubangi subhanahu wataala yana falalarsa da waɗanda suka suka bi sa a gobe alkiyama ba shakka duk wanda ya saba masa wannan wutar Allah faran tsuwa yace la amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in la amla anna bin maluman balaga wannan jumla tufidu salas tawkidat akwai tawkidi guda uku a cikin ta da farin lamun la amla anna lamun tufidu alqasam alqasam kuma yufidu tawkidi lamun alqasam ce ina rantsuwa da Allah inji Allah ina rantsuwa sai kuma kawo nunu tawkidi la amla anna nun tawqi tufidu al-qasam kuma sai kawo fi'ili amla fi'ili madi shi ba yufidu tawqit rantsuwa fa Allah yace na rantse sai na cike jahannama min al-jinnati sai kashi kuma asiga ta nakira min al-jinnati ta ma'rifa afwan duk wanda ya sabo duk wanda ya sabo yana ciki wannan sai ajma'in da kuma mutane ajma'ina sai kuma Allah ya kawo abun baki daya ajma'ina sai aka tattaro baki daya kaga wannan ya ishe zaman to tauhidi kenan ko duk da haka dan kuma sai ya wawance da wannan ayar yake tunanin abinda ya rasa ban Allah ba wani abu bane to rena zinubi babban musiba ce shi mai imani kullun inji annabin Allah yana ganin sa kamar katan dutse ne zai fado a kansa amma mai wanda yake ba imani a zuciyarsa gani yake zunubin da yake kamar kuda ne kamar kujere ya hausa ya bugi haka yake gani to ai kuda in suka taru musiba ce ko kuda in suka taru musiba ce Allah ya dacar da mu shi ne malai yake cewa qala abul wafa bin aqil daga cikin malaman eh, ko shafi'i abu abu abul wafa bin aqil yake cewa ihdarhu da ka kiyaye Allah subhanahu wataala ihdarhu dan addamir Yahudu yaudu ila Allah subhanahu wa ta'ala kake yayi Allah wala taghtarra kada ka kuskura ka ruɗu. kake yayi Allah kake yayi dan Allah ya kamata a kiyaye sa yanzu mutum fa zai tsoraci komisariya wai bai son ya je a fesa komisariya saboda sunansa kar ya baci ko justice amma kuma zai iya yin abun da gaban Allah sunansa zai baci kaga wannan akwai hukuma tare da mutum saboda ai kunya ta lahira tace kunya wallahi kunya ta lahira ita ce kuma amma ta duniya ba ce mai sauki kana kaura gabar garin gabar garin shikenan an wanye an manta an wuce wuri amma kiyama ba a mantawa yace fa innahu qata al yad qata yadda fi thalathati darahima sai zamanto darahima ism mamnu min as-sarf ne shi Allah ya sanya a yanke hannu saboda dinari guda uku wanda zai sa in har Allah zai sa dan mutun ya saci dinari guda uku a yanke masa hannu to ya kake tsammanin abinda mutun zai yi mutun ya ci miliyan 10 ya ci miliyar 1 har mutun ya saci miliyar 2 miliyar 200 miliyar 200 na ɗan ƙasa in har Allah zai sa a yanke hannun mutun dan dirhami uku to shi wanda ya saci miliyar 200 ya kake tsammani na'am dirhami uku ne fa mutun ya sata Allah ya ce ya tabbata a hadisi Annabi sallallahu alaihi cewa akwai ya sai wani wani daga cikin musulmi ya sai sata yayi sata abin da ya sata da wace dirhami uku ba annabin Allah ya ce a kace masa hannu ai kuma umarni ne a Qur'ani was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma haka Allah ya ce ko barawo namiji da barawo barawniya mace in aka kawo sun yi sata ga sheru guda hudu kuma abinda suka sata ya kai a eh, eh, ya kai abinda za a yanke hannu a kai da malamai shi maganganu wanne ni ya kamata a yake hannu a suka ce rubu dinar rubu dinar ɗaya cikin rubu dinar zai iya sa a mutum hannu sana ce tabta'u aydiyahuma ku matsayin ku na jagorori in aka samu wannan ko yake hannayensu sakamakon abinda suka aikata kuma hukuma ce daga Allah subhanahu wataala mun fahimta ko masha Allah sai ce wajaladal hadd fi misli ra's al ibrat min al khamri kuma shi Allah ya shar'anta a shari'a cewa idan mutun ya sha daidai da kafar allura na giya abinda ke sa maye to za a yi masa bulala don a shari'ar musulunci idan mutun ya maye bulala yake masa idan mutun ya sha giya to ana masa haddin bulala 80 suka ce kuma bulala 20 za a ladautar da shi wayansu inna ana bulalan <laughs> aida har ba su zauna suna article kaza sai an bulale su <laughs> Allah ya samu wani lafiya to in har Allah zai sa dan mutun ya sha dan mutun ya sha eh kwatankwacin eh, kan allura na na giya za a masa bulala take tsammanin da wanda shi gaba dai eh kwalbar giya zai sha kuma ya je yayi zina kuma yaci haramun yayi yayi yayi kuma duk da haka wai gani yake in ya mutu zai shiga aljanna saboda rahmatullahi wasi'a kaga wannan ai akwai akwai yaudarar kai a ciki ma mun fahimta ya tabbata a hadisin manzon Allah cewa ita giya duk abinda da yawan sa yake sawar maye to kadan sa yana sa maye duk abinda da yawa in ka sha zai sa maye to in ka sha kadin kin maharamun ne shi yasa ai Allah so da ya tsire mu masu shan giya duk mashayin giya tsinanne ne idan kaje an ce Allah ya tsine wa mutum ma'ana ab'aduhu ab'adahu ar rahmatihi Allah ya nisantar da shi daga rahamarsa ba shi ba rahamar Allah kaga duk mashayin giya zaka yana da wani duhu kaga shi duk bai sai ga shiga hidan abun sai a hankali baya da baya da mutunci a cikin al'umma baya da shi sai ce wa dakhalat imra'atun imra'atun nara fi fi hirra kuma wata mace ta shiga wuta dalilin mage dalilin mage musa mage ta sanya ta shiga wuta saboda ta annabi ke cewa wata mace ta shiga cikin wutar jahannama dalilin musa da ta daure ta azabtar da musa ta hana ta abinci kuma bata sake ta bata je ta nemi abincin har musar ta mutu ta dalilin wannan abun ya sanya Allah yake ta jahannama in har mutun zai kashe musa ya shiga jahannama ya kake tsammani da wanda kashe mutane ya kashe mutun zubda jinin musulmi a wajen Allah ba karamin laifi bane ya tabbata a hadisin annabi cewa duniya da abun da ke cikin ta gaba daya ya rogaje ya tarwatse shine mafi sauki a wajen Allah bisa da azub da jinin musulmi guda daya ba fa mai imani ba musulmi ba ma bai kai daraja ta mai a musulmi saboda ai musan musulmi bai kai mai imani ba shi kullu mu'min muslim walaysa kullu muslimin mu'min dukkanin mai imani musulmi ne amma ba kowane musulmi yake da imani ba to in har duniya da abin da ke cikinta ya wargaje ya tarwatse ya lalace shi ne mafi sauki da soyawa a wajen Allah bisa da azub da jinin musulmi guda daya kisa Allah ya sanya a shari'a duk wanda ya kashe musulmi guda baka annama qatalan nasa jami'a kamar ya kashe mutanen duniya ne baki daya da jinin musulmi ba ba karamin kuma idan aka ce da jini ba ya shafi hatta ta mutunci shi wallahi har taɓa sinsa ba ƙaramin abu bane lokacin da manzon Allah ya je hajjatul wada hajjin sa na ban kwana daga cikin abin da annabin Allah ya yi wa al'umma wasiya akai shi ke cewa eh sadidai jinin da dukiyar ku da mutuncin mutuncin ku haramun ne akan ku dan manzon Allah ya tabbata sahabi yau wace rana ce suka fara wa manzon Allah ranar yace wane wata ne ake suka gaya masa waje gari ne a makka ne suka gaya masa Allah sai ta kowa ya sani Allah ya harantawa musulmi kutsawa akan jininsa da kuma mutuncinsa da kuma dukiyarsa kamar da Allah ya haranta ayyaki a cikin wannan wata na na na zulhijja kuma Allah ya haranta ayyaki a cikin wannan gari na na makka haramun da yin yaki cikin garin makka balantana saban Allah dan Allah ce wa may yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudhiquhu min azabin alim wallahi alazim ko zunubi ka ko niyyar saban Allah kai a maka sai maka zunubi saboda alfarman dakin Ka'aba ka kudurta a zuciyarka amma ma al'asfi shadid sai ka tar daga cikin wawayen mutanen mujahilai saboda jahilci ke ya tafi da mutane da yawa malawai mutun ya je a aikin hajji a aikin har ya kuma yana yin zina aikin haji Allah ya sauke Allah ya sauke da haka eh, zub da jinin musulmi haramun ne eh, eh, daga cikin malami suka suka zo suka sharhin wannan hadisi suka ce dakin Ka'aba ya roshi a roshi dakin Ka'aba ya fi soyuwa ga Allah bisa zuwa da jinin musulmi guda daya Saboda yadda ran mutun yake da kima yake da mutunci kuma wallahi duk shugaban da aka ba shi Allah ya baiwa shugabanci har in za a kashe masa al'umma ba zai damu ba ko ina rantsa maka da Allah babu imani a zuciyarsa duk mutum mai imani aka ce an zubda ji an kashe mutum to abin yana shiga cikin tashin hankali saboda ya san girman laifin a wajen Allah subhanahu wataala to ita ba ba mutum ba ta kashe musace ce ta kashe mage ta daure ta sai sa cikin kwason ta lala ta hana mata ci ta hana mata sha ta daure ta cikin rana har ta mutu saboda wannan Allah ya kai ta jahannama jama'a mun fahimta malike cewa ah, washta washta'alat ash-shamlat washta'alat ash-shamlat naran in kuma har riga za ta ah, za ta kama ta ci ta ci da wuta ina ce ash-shamlat ana ne riga irin wanda ake zuwa wajen wajen yaki kwantur eh Eh, riga da ake sawa saboda ba da kariya da aka maka farmaki to wannan rigar ce aka je wajen yaki cikin musulmi wani musulmi da aka zo eh, yakin Khaybar ne ghazwat Khaybar da aka je yakin ba samu komai ba sai wani abu na shanu da da da tumaki to shi cikin ganimar sai ya koye wata riga cikin takakure ce an samu ganima ko gai aka so ganima za a zo a raba ne za a raba ne idan ka san kan wannan abu ma sai da aka yi rikici saboda dan annabi adam da dukiya akwai matsala aka zo suna tambayar yas'alunaka anil anfali qulil anfalu lillahi walil rasul ko fattaqullaha wa aslihu zata bainakum rikice ka sai ka tsakanin sahabbai a ƙarshe dai wannan wannan mutumin ya boye riga to kuma cikin halin da yake ce sai aka kashe sai ya mutu ya kaga yami ya mutu shahada ya mutu shahada ko to ma azalika kuma sai shiga wuta saboda wannan rigar da ya koyi riga ce ba riga da ka tuka ya tuka karfin riga amma da ke ba mallakin sa bace ta al'umma ce sai ya koye ta kuma shine ba wanda ya da ya doko sai ya koye bai kawo ba dalilin wannan riga take cin wuta take cin wuta ta kona shi inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka zo ana cewa wane yayi mutuwar shahada wane ya mutuwar shahada manzon Allah ce banda wani dan wuta ne banda wani suka ce manzon Allah an kashe sa yace eh amma kuma ya hasace wata riga tun kafin a raba ganima daga wannan abun tayi suka kai shi jahannama Allah ya sauke to yanzu mu nawa ake wawarewa namu kuma nawa aka baka sako ka ba wani ka canye kai yanzu fa sako ka ba wani ma sai zama ji dadi amshi ka ba wani <laughs> wallahi amshi ka ba wani abun da ba ya ka ba dai na bai amshi ka ba sai zama ji dadi sai mutun ne sama da fadi da duk kudin al'umma to muddin bai yake maka ba ko ila ka je kiyama wannan abun wallahi eh, zaka yi zaka zo da shi Allah ya sauke haka Allah ya faɗa wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah duk wanda ya alghullu sai zo da abin da yayi ya ci a ranar tashin kiyama wannan kuma ya shafi dukkanin wani ma'aikacin gwamnati da za a biya za a doka aiki a dinga ba su albashi amma kuma a zo neman wani abu gunka sai an baka wani abu kai wannan aikin to kana ciki wallahi E, ka shiga cikin wannan mun bayyana Allah ya samu wani lafiya to malai yake cewa in dai har haka za ta faru in dai har haka za ta faru eh washtalat ash-shamlatu naran ala man ghallaha wa qad qutila shahida kuma alhali an kashe shi ya mutu shahada in har mutun zai mutu a wajen yaki wanda daga cikin mutane guda hulda Allah zai ba da masu ceto daga cikin masu ceto gaban Allah a ranar tashin alkiyama akwai shahada shahidai kuma ka ji matsayin shahidi ba saboda girma da matsayin shahidi shi in ya mutu ba a masa wanka ba a masa wanka haka za a binne sa da jinin sa saboda zai tashi ya zo gaban Allah subhanahu ta'ala cikin wannan haibar cikin wannan yanayin da yayi aikin Allah subhanahu wa Ta'ala. so amma duk da haka saboda ya dauki wata rigar da ba a basa ba sai da zanto dalilin kai shi jahannama mun za a baka kwangila a ce kai kaza kuma ka san ba haka bane kuma kai a ce kudin al'umma Allah ya samu wani lafiya bala fa akwai rikici gaban Allah wallahi alazim akwai rikici akwai rikici wa qala al-imam ahmad imam ahmad yake cewa cikin musnad nasa haddathna abu muawiya haddathna al-a'mash an sulayman bin musayda masira an tariq bin shihab yarfa'u qala daga tariq dan shihab yake cewa dakhala rajulul jannata yarfa'u ya danganta hadisi daga manzal da manzal yake cewa dakhala rajulul jannata wani mutum ya shiga aljanna fi zubabin tadalil kula kawai dalilin kuje ya sanya shi shiga aljanna wannan kuda kawai da muke ganin ba wata tsiya ba kusan ba wata ganin ba wani abu ba kuje kuje ya kai su aljanna wada salan wada salan nar rajulun wani mutum kuma ya shiga wuta fi dubabi saboda dalilin wuta dalilin kuda wani ya shiga aljanna dalilin kuda wani ya shiga jahannama dalilin dalilin wuta qalu to karatun da girma kasan manzon Allah fasihi ne afsahun nas yafi kowa iya magana shi yasa zaka ji in ya magana za su yi tambaya suka ce kaifa zalika ya rasulullah ya hakan ta faru ya ma'aikin Allah me yayi faru fa qala sai annabin Allah ce rajulun marra rajulani ala qawmi wasu mutane guda biyu suka biya wa alqasu al'umma lahum sanamu suna da wani gunki la yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu ba wani mutum da yake keta wannan gunki ya wuce in ka zo zaka tsallaka sai ka bada ka nemi kusanci da wannan gunkin sai ka yi ma wani gunkin wani abu na azo a gani at-taqarrub shine ka nemi kusanci da shi ko fa'ita fa qalu li ahdihima sai suka ce wadai daga cikin su qarrib ka nemi kusanci da wannan gunki kai wani abu na ibada gare sa bana kuna ai ana ana ana ana neman kusanci ne kawai zuwa ga Allah subhanahu wataala ta harin yin aikin alkhairi ai shi yasa Allah ya zargi kafirai da mutanen Makka game da bautu su da kuma suka ce inna ma na'buduhum liyuqarribuna ila Allah zulfa dalilin sa muke bauta musu saboda su dan kusantar da mu zuwa ga Allah subhanahu wataala kaga shirka ne sai ce masa qarrib nemi kusanci da wannan wata ibada mai girma faqala sai ce laysa laysa indi shay'un ni na da wani abu qalu suka ce lahu qarrim wa luzbaban ka bada amma ka ba wannan gumkin ka nemi kusanci da wannan ko koda ta hanyar bada kuje ne ka nemi kusanci da wannan da wannan gumkin koda ta hanyar bada kuje mafhum faqarraba dhubaban sai ce ya bada ya nemi kusanci da wannan gunki ta hanyar bada kuje fa hallau sabilahu sai suka bar sa ya shude ya wuce kaga yayi wani abu da na bauta yawa mi wa wannan gumki yayi mi kenan yayi shirka wa Allah subhanahu wataala fa dakhala an-nar wannan ya sanya shi shiga wuta jama'a mun faida wannan ya sanya Allah ya kaisa Allah ya kaisa wuta wa qalu akhir suka ce mu daga cikin dai gudan qarbi nemi kusanci da wannan gumkin yi wani abu na ibada na azo a gani fa qala ce ma kuntu li uqarriba li ahadin shay'an duna Allah azza wa jalla ce har abada ni bazan yi wani abu ba na kusanci na ibada da wani wani abu wanda ba Allah ba na girma da doka ba wani abu da zan yi nemi kusanci da shi da hanyar ibada ne wata ibada da ta sa in samu kusanci da abu wanda ba Allah subhanahu wa ta'ala bane haka ni bazan yi ba bana da alaka da gumakan ku. gumakanku fadarabu anqahu wannan ya saya suka buga suka sara uyansa suka kashe sa Fa fadakhala aljannata wannan ya sanya shiga aljanna dalilin shiga shi aljanna kenan kaga wannan hadisi yan uwa yana karantar da mu wala Allah wani abu guda zaka yi wannan shine sanade shiga aljanna kai baka sani ba shi sa kakka kuskura kare na aikin alkhairi kuma kakka kuskura ka daure wa sabon Allah gindi kana yi ka nemi Allah gafara subhanahu wataala shi wannan fa kuje ne aka ce ya bada kuje wa gunki yace ya bada kujen da gunki to miye take wanda bai kace to miye yace a ba zai iya yin wannan saboda wannan yin wannan abin shirka ne in yayi ya shirka wa Allah ya hada Allah da wani a wajen bota shi kuma ba zai iya ba aka kace sai shiga aljanna wancan kuma aka ce a'a ba kuje yace ya bayan aka masa ya wuce kuma ya cigaba da rayuwa shiga wuta ni ya amfanin rayuwar in har mutum zai shiga wuta ba ta da amfani kisa jama'a wallahi al'adin kada mu kuskura mu na aikin alkhairi duk abin da kake gani na alkhairi ka kai wasa ka iya duk abin da zaka iya yi ko wallahi eh wala Allah wani abu guda ne zaka yi zaman to shi shiga ka aljanna ke baka san da wannan abun ba na sha faɗa ina yau buga misali da shi wani bawon Allah da ya shekaru mai dimbin yawa yana karanta da mutane addini malami ne shahararre wata rana ya zo sallah subahin wani dacci zayin makara bai iya fatiha ba da ya zo sai ya sallah sai malami ya ci fa wannan dacci zan yayi furfura ma bai iya fatiha ba da ya ida sai ya ja sa gehe masa nasiha sai ce wallahi ban iya babancin wannan sai ya koya masa wuni suka yi suna karatun fatiha wuni guda ana kula da dacci fatiha har in ce ta yi iyata da ya mutu daga cikin dalibansa sai mafalkin sa saboda Allah na nuna wasu bayunsa wani abin da ke faruwa wallahi ba kuma ba ko bake samu wannan akwai wannan malam jabi duk abin da zai faru a rayuwarsa sai Allah ya nuna masa abaka da zai same ka abaka da wallahi Allah na nuna musu bayin Allah ko Allah na nuna musu wannan ya sanya daga cikin dalibansa sai mafalkin sa sai ce aka maka Allah yace da kyar maka shi gashi dai aljanna dai Allah ya samu shi sai tambaye shi wai malam me yasa ka su karatun Bukhari da Muslim ne da su sunan Abi Dawud da kowanne ne sai duk ba wannan ma Allah bai kalla ba wala Allah duk abin da aka yi ba dan Allah bane aka yi ba yace malam me dalilin shi ka aljanna yace wallahi abu guda ne yasa Allah ya kai ni aljanna miye shi yace wannan karatun da ne wannan dattijo na wani guda duk karatun shekarun ne gaba dai Allah bai kalle sa ba wannan shi ne shi shiga da aljanna Allah da kai wata tsohuwa da eh, wata mace da yaro tana neman gudunmuwa ta taimaka wata shi da shirka aljanna sai shirka aljanna wani Allah kuma wani zaka jagar da Qur'ani ba daidai ba ka karanta ka gyara masa da ikhlasi sai zamu ta shiga ta aljanna duk wanda ka tunda kai gaba dai sai zamu to babu ikhlasi a cikin sa wannan ne kawai da ikhlasi shi kuma da man abu mai abu kadan abu guda wanda kai da ikhlasi ya fi mutun a tara masa tawa gaba da aikin da babu ikhlasi a ciki duk tawo ta zama wurin aje kaya auna kaya kai abu guda daidai alƙalamin nan da zai zama to kai shi da ikhlasi garance da Allah ya fi matsayi da daraja a wajen Allah da soyuwa bisa daga cika tawo da aikin da babu ikhlasi jama'a mun fahimta Allah ya samu na ikhlasi a zuciyarmu Allah ka samu dinga yi dan kai Allah ka kare mu da yin riya malci wa hadhihi alkalimatu alwahida wa hadhihi wannan alkalimatu alwahida kalma ce guda ɗaya ta tilo yatakallamu biha alabd da bawa zai fada yahwi biha fin nari Allah ya hulkar shi a cikin wuta ab'ad ma bainal mashriqayn wal maghribayn ab'ad ma bainal mashriq wal kuma ya zamanto tsakanin shi cikin wutar ma yayi nisa tsakanin gabas da yamma ya to nisan nisan sa cikin wutar kamar tsakanin eh, mafitar rana da ma da da mafadarta ai ka san jahannama akwai tsawo gare ta jahannama akwai fadi ita wani kore ne ta jahannamin kanta kasa take zurfi gare ta mun karanta hadisi shugaban halitta ko da yana zaune a wata rashin sahabbai a garin Madina suka ji wani kutum kowa sai da zabura sahabbai suka tsorata suka firgita har shi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam sai da kowa ya dawo cikin hankalin kansa sai annabin Allah ya tambaye kun san me ya faru suka ce la ya la rasulullah annabin Allah ba mu sani ba sai ce wani dutse ne Allah ya jefa cikin jahannama wani malmalan dutse ne tilgegen dutse katotan dutse Allah ya jefa cikin jahannama tsawon shekara 70 yana tafiya yau yazo ya dangane kashin jahannama shekara 70 yana gudu shekara 70 sai kuma ka san da ko dutsi idan aka sako shi daga sama wallahi yahi station gudu dutsi a sako shi daga sama yahi station gudu haka ne a sako dutsi daga sama yahi station gudu to tsawon shekara 70 yana tafiya shekara 70 duk shekara kwana 365 buga kwana 365 so sabai kaga nawa zai ta? kwanaki ne masu yawa awa nawa ke da kwai yanzu station awa guda za ta kilo nawa shiga ga mu tsaho ke gare ta na'am to shi wannan ba saboda kalma guda sai Allah ya hulkar da mutu cikin jahannama har yayi nisan tsakanin mafadar rana da da mafadarta daga ashe wannan gabar malam na son mu gane cewa kiyaye abinda zaka faɗa da muhimmanci ka san me zaka faɗa shi yasa su suke cewa shi harshe magana kamar kamar kibiya ce ita magana kamar kibiya ce a lokacin take cikin bakinka kai kake da iko akan ta amma tana da ta kuma take da iko akan ka kibiya idan tana tana hannunka baka saka ba sai yadda kai amma kuma idan ka sake ta to kuma sai yadda yake ko shi sa wani mawaki ke cewa kace ka kiyaye halshin ka cije ka domin shi maciji ne ka kiyaye halshin ka kadiya kadiya cije ka saboda maciji ne kuma annabi ya tabbatar mana diyawa daga cikin masu shiga jahannama dalilin abunda halshin su ya girba ne, kuma babban musiba da muke fama da ita ko malam jabir ni abun yana bani tsoro wallahi ni yanzu zama ɗalibin ilimi ma kasar da musiba ce kaman ɗalibin ilimi ma musiba ce kusan yanzu daliban ilimi su fi kowa tsegumi da gigara ba ko kun fahimta ba daliban ilimi su fi kowa tsegumi da gigara wallahi Allah ba ku hango ba ku lura ba Dalibai haka bane shi yasa idan kai wannan sai sai yau su malam wani suna yi su aron wani suna yi wannan musiba ce Allah ya dace da mu malai yake cewa eh, wa rubbama ittakala ba'd al wala alla watakila wasu daga cikin rudu sun yi surudu alama ma yara min na'amillahi alayhi fi dunya da ni'imar da Allah ya masa a duniya wani yana ruduwa ne da irin ni'imar da Allah yake masa a duniya kasan wani yana ƙara sabon Allah ne ko yana shiga cikin sabon Allah ne a lokacin da Allah ya masa wata ni'ima a rayuwa so da yawa cikin bayin Allah idan Allah ya yi musu ni'ima sun shiga cikin sabon Allah wasu daga ciki akwai wanda lokacin da yake bai ba kowa ba ba ruwa ne da zina ba ruwa ne da satan ba amma daga lokacin da Allah ya masa wani matsayi sai zama to ba abin da ke sha kuma sai sabon Allah yanzu akwai lokaci akwai wanda lokacin da yake sakul contractual kinsa ɗan sakul contractual baya damuwa da in yayi sabon Allah amma ana cewa ai ne nake sa wani da yaje haka to su a farki ne za a dinga yin sabon Allah kaga ma ce Allah ya masa yake ya rubuta wannan ni'imar yana saba ma Allah subhanahu wataala da malaki wasu daga cikin bayin Allah suna ruduwa da ni'imar Allah a kansu wa annahu la yaqtarru bihi alhali kuma bashi baya ruduwa da shi wa yadhunnu anna zalika min mahabbati Allah lahu sai yana tsammanin cewa tunda Allah ya masa ni'ima Allah ya basa ai Allah na son shi wani daga cikin bayin Allah in yaga Allah ya basa ko karatu malinta ko kuma kudi ko mulki ko kyawu ko wani abu makamancin wannan sai dinga tunanin cewa Allah subhanahu wataala yana kaunarsa ne shi yasa ya ba sa wannan ko kun baita sai ta ganin ai Allah yana son sa Allah yana son sa wa annahu yu'tiyahu fil akhirati afdalu min zalika kuma tunda Allah ya bashi a duniya eh tunda Allah ya bashi a duniya eh kuma a lahirin ma Allah zai bashi kaje ne karatu na mutanen banza eh tunda Allah ya bashi a duniya tunda suke manyan mutane anan to ko wajen Allah ma su ne manya za a yi ko hakan eh na wani na wani ne yake ce ma suna wasa da wani da suka yi babake ce ba lahiwa ne eh ah, ce kuma wani yanzu kula da ci yace ko ci anan yace mun ci a can yace duka ba <laughs> duka ba kage wasu daga cikin bayan Allah suna ruduwa tunda Allah ya umda tare a nan duniya su ne manyan mutane baro shakhsiyat to ko a lahiran ma haka ne da suke manya manya ana cin su a duniya ma haka ne ba haka abun yake ba ba haka abun yake wala Allah ma wasu daga cikin waɗanda suke suke yan gaban goshin Allah ba wasu bane a nan duniya haka manzon Allah ya faɗa yace na lika cikin jahannama sai naga mafiya yawa in jahannama miskine ne talakawa sun fi kowa yawa cikin jahanna sai a cikin aljanna afwan na lika cikin aljanna aka ce zaka kai shiga aljanna ma ka tsara musiba Allah ya kare mu eh cikin aljanna talaka su fi kowa yawa saboda eh, eh, sun sun wahala a duniya ko kuma sai Allah ya sa a more a kiyama amma dai akwai kuma talakan da shi Allah ma bai kallon sa da wanda shi gashi talaka kuma ga girman girman kai shi ba kowa ba <laughs> sai da karen girman kai wallahi akwai su da yawa fa wallahi akwai su da yawa gashi tallaka tilik kudin mai gama sai an bashi amma bai hoto inda ke da kai laka kuma ba kowace sallake masa dokar buke doka masa hoto ba ai ya samu musiba wannan musiba ce wanda da cikin duk babin girman kai Allah ya kare mu cewa wa hadha min al-ghururi wannan daga cikin rudarwa qala al-imam ahmad al-imam ahmad yana cewa حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا رشدين بن سعد عن حرمة بن عمران التجيبي عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال daga ma'aikin Allah yana cewa idza ra'aita Allah in har kaga Allah subhanahu wataala yu'til 'abda min ad-dunya yana baiwa bawa daga abu na duniya sha'anin dokaka ta duniya ala ma'as ala ma'asihi tare cewa shi wannan bawar yana saba ma Allah subhanahu wataala ma yuhibbu abinda shi kuma bawan yake so ai Allah na bashi abinda yake so yadda jumla take idza ra'aita Allah yu'til abda min ad-dunya ma yuhibbu ala ma'asihi sai samu taqdim wa ta'khir kun fahimta idan kaga Allah na baiwa bawa duniya abinda bawan yake so na rayuwa duk abinda ya saka ga ya shiga ya an samu albarka ya samu riba baya faduwa duk abinda ya taba sai ya ci riba akai kuma gashi nan zira ana yi kuma kowa ya san mazinaci na ba ruwan shi da sallah ba ruwan shi da azumi ba ruwan shi da wani aikin alkhairi ba wani abu da yake na alkhairi amma kuma duk abinda ya kama sai ya ci riba akai kuma za ta fa inna ma huwa istidraj wannan istidraji Allah yake masa shigo shigo Allah yake masa ba zurfi Allah yana masa shigo shigo ne ba ba zurhi summa tala qawluhu summa tala sai zaman tomi ko karanta baji ba summa tala qawluhu eh sai zaman to tala fi'li madi mabniyun alal fatahati almuqaddiratu ala akhirih wa fa'iluhu damirun mustatir wujuba taqdiruhu huwa qawla مفعول به منصوب وهو مضاف الهاء مضاف اليه kuma karanta ko akwai sai karanta fadar Allah da yake cewa falamma nasuma zukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli shay'in hatta idha farihu bima utu akhadnahum baghtatan faidahum mublisuna Allah ce falamma nusu lokacin da suka manta ma zukiru bihi abinda aka tinatar da su akai musu wa'azi akai na cewa Allah ya ce ayi kaza ya ce a bar kaza fatahna alaihim so suka manta sun sani suka manta suka kiya sai Allah ya bude musu abwaaba kulli shay'in kofar dukkan wani abu na rayuwa duk wani abu da ake samu an amfani sai ga su ga su sune manya manya a fada sai ga mutum wanda shi malam kowa ya san mazinaci ne kowa ya san yana girma matan aure kuma sune manyan sune jago sune shugabanni ko baita kuma sun an kowa ya san abu suke ba na gaskiya bane kuma su kansu san abin da suke ba na gaskan bane sun manta sai Allah ce fatahna alaihim abwaaba kulli shay eh, abwaaba kulli shay sai muka bude musu kofar kowane abu duk abin suka dora ma hannu in kan kasuwa ne duk abin suka taba sai albarka in ma'aikata ne duk abin suke nema na muqami sai su samu ko kuma ta eh, hatta idza farihu bima utu sai lokacin da suke suna cikin jin dadi ana farin ciki da abun da Allah ya ba su ana tsaka da jin dadi ana tamoriyar al'amarin akhadnahum baqta kai tsaye sai Allah ya kama su da azaba kawai kai tsaye sai Allah ya tarwatsa su shine akhadnahum baqta sai Allah ya tarwatsa tafiyar kai tsaye a tattadan to ya akai yi mun dauke mataki duk an doka kamun Allah subhanahu wataala ne Allah ce fa idahum mublisuna kuma sai ga su sai ga su suna ai masu yanke kauna daga daga dukkanin wani alkhairi jama'a dan Allah duk wanda ya koma gida ko wannan ayar ku tunanin ta ku doki kasan nan da ku doki kasan nan daga wayenka zawwa yanzu daga lokacin da kai wayo har zawwa yanzu ka auna wannan ayar da da wannan kasar ka gani wallahi za ku dibi za ku doki fawaid a cikin ta kware da gaske akwai abun karatu a ciki فلما نسوا ما ذكروا فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون ni dai na hango abun da hango a ciki ni dai na hango kuma dai ba za a ji ba za a ji mutuwar uwar kishiya a baki na ba jama'a mun fahimta Allah ya datar da mu malaci wa qala ba'du salafi sai da cikin magabata suka ce idhara aita Allah idza ra'aita Allah a ni'amahu alayka idan kaga Allah na bibiyar ni'imar sa akanka yana bibiye maka wannan ni'imar Allah ya maka wannan Allah ya maka wannan wa anta muqimun ala ma'asi kuma kai kana cikin sabon Allah kuma kaga Allah na ta bude maka hanyoyi hanyoyin arziki na ta buduwa kuma kai kana ta sabon Allah baka bari ba suka ce fahzaruhu kun wuri ka kiyaye Allah subhanahu wataala ka tsare Allah ka kiyaye Allah fa inna ma huwa istidrajun yastadruka bihi wannan ta lalace shigo shigo Allah yake maka wanda ba zargi shigo shigo ce shigo shigo ce Allah yake mutu sai mutun ya shiga sai Allah ya rufe da shi ko kun fahimci karatu? Allah na mutun shigo shigo ne idan ka san an ake kama damu to haka Allah yake musu sai ka Allah ya bari ka buri ka mutun ya saki dukkanin wani al'amarin sa kawai ya ga an riga an kare ko komi nasu ne sai Allah subhanahu wataala sai kawai ya ce ashi al'amarin ba haka sai ya juye da al'amarin sai kuma a koma ana cewa to al'amarin ya faru ya abun yake kuma ya abun yake wa qad qala ta'ala hakikan kuma Allah ya ce walaula an yakun walaula an yakuna an-nasu ummatan wahida لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرر عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين التي ولولا أن أن يكون الناس أمة واحدة da a ce Allah subhanahu wataala ya sanya al'umma ta zamanto al'umma guda daya duk duniya ya zamanto tsari guda daya ake tafiya na matsi guda siyasa guda ake yi a kungiyar addini guda da komai da zamanto guda ne Allah ya hada mutane su tafi kasan fa shi tunanin cewa za a hadu a zamanto daya aiki wannan kana ba ta kanka lokaci ne eh wai tunanin cewa dole wai sai an hadu ranar da Allah tana bata kanka lokaci ne yi kokari wanda kuke tare da su tunanin ya za ku ce da al'umma gaba amma cewa sai kun jayo wancan da wancan da wannan alaka ita sai guda wallahi ƙarya ne yi yiwa wala yazaluna mukhtalifin inda Allah subhanahu wataala har sai an tashi kiyama ana rikici ba sai an tashi kiyama sannan kuma a hada kan al'umma baya kun kaga manzon Allah ya tafi ya bar su haka ko to da Allah kai ma sai ka tafi ka bar su haka wani lokaci mutane suna manta wasu ababe sai mutum ya doka shi kamar annabi ne <laughs> akwai abu da shi kansa ma'aikin Allah sai ne ya bar sa saboda lokacin da Allah ya tsara mu abun biri ba daga kai ba za ka iya sanya abun yayu ba tunda shi Allah bai kaddara masa ba to da Allah ya sanya mutane su zamanto al'umma daya da ja'alna liman yakfuru birrahmani li buyutihim suqafa min fidda da Allah ya sanya wansu cewa mai rahama shine Allah subhanahu wataala watan gidaje su zamanto rihi na zina na azurfa za su yi da Allah ya wayarwata ma kafirai duniya har Allah ya ba su take in mutun ya gina gida to in za a ko ba zancan dal bane za a a azurfa ce za a zo a narke a rihe gidan da ita saboda an kai an cika an koshi kuma da min fidda da na na azurha sai Allah ce wa ma'arij da kuma eh, ma'arij da matakilin ne eh shalkin ne yadharu suke suke tattakawa a kai sai Allah ce wa buyut wa li buyutihim wa li buyutihim abwab kuma da Allah ya sanya mu kofofin su gidaje sai zan zo suna da gida suna da kofofi eh, suna da kofofi wa sururan da kuma gadaje alaiha yattaquna suke suke shinkida suke hutawa akai sai Allah ce wa zukhrufa da kuma zinariya wa in kullu zalika lamma mata'ul hayatid da duka wa'annan Allah ya hore ai gidaje ai rihi na azirha ai eshalkin ne da ake takawa tsani a hau a sama ana kallon mutane ana duk abin da ga dama sannan kuma ga kofofi na alfarma na jin dadi ga kuma gadaje masu laushi ga kuma zinariya an tara sallallahu duka wannan fa jin dadin rayuwar duniya ne amma wal akhiratu inda rabbika lil muttaqina ku kiyaye ita gidan alkiyama wanda Allah ya tanada Allah ya tanada shi ne wa bayonsa masu jin tsoron sa kawai in kana cikin masu jin tsoron Allah to da kai za a raba wannan gidan in ko baka cikin muttaqina to sai dai kai kallo ana yi wata miya sai dai a makwata idan mun da shiga aljannar shine mutun ya samu samu jin tsoron Allah a duniya Allah ka arzuta mu da takawa Allah ka arzuta mu da takawa jama'a mun fahimta wa qad radda subhanahu wa ta'ala ala man yadhunnu hadha dhanna biqawli hakikan Allah yayi raddi wa mutane suke tsammani suke cewa ai dan Allah ya ba su duniya to su ma gobe kiyama ma za su samu kiyama duniyar ta su ce su ce anan kuma su ce a can Allah ya musu raddi inda Allah bi qawlihi da Allah yake cewa fa ammal insanu amma kaga dan annabi adam idza mabtalahu rabbuhu idan ubangiji sai ya jarrabe sa fa akramahu ya karrama sa wa na'amahu ya ni'imtar da shi a rayuwa fa yaqul sai ce rabbi akramani ce ubangiji na ya karrama ni ya girmama ni idan Allah ya wa mutum duniya da abun da ke sai tsira gani kawai Allah ya yi masa Allah ya basa. wa amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizqah amma wanda Allah ya jarrabe sa sai kuma Allah ya tauye masa arziki sa shine faqadara alayhi rizqah aka tauye bayyaka alayhi rizqahu ma'ana Allah ya taushe arzikin sa in zai ci ma sai ya wahala da kit sai shi ine bai samu jika shago ba amma ga wancan kuma gashi nan ya tara miliyan 10 ine guda sai kuma ki taura sai ya kasa kaga bayyaka alayhi alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahasataka ko Allah ba shi samu da mu rako maza kawai kace mu dai mun rakawo maza a duniya Allah ce kalla a a haba haka zancen yake ba ai laysa kullu man na'amtuhu wasa'tu alayhi rizquhu rizquhu akunu qad akramtu ba kowane mutum bane da Allah zai bai wa ni'ima Allah ya yalwata masa kuma ya zamanto Allah ya karrama sa wani fa da Allah yake bashi Allah na bashi ne dan ya shi dadin tura shi jahannama wallahi saboda hisabin ya karu in aka je ayi masa lodi watan kwantina kwantina ta zulufe zuwa jahannama kusan mutane za su da kwantinoni na zunubai wallahi kwantinoni na zube bai? eh kwantinoni Allah ya kare mu bage cewa wa kullu man ibtalaytuhu wa dayyaqtu alayhi rizqahu aqulu qad ahantu kuma kowa bane dan na dan na na jarrabe sa na tauye masa arziki ban ba sa da yawa ba kuma ya zama to kamar walakanci da renawa a'a wala Allah shi hana musu shine alkhairin wallahi akwai wanda in Allah ya bashi kuɗi na rantsa maka da Allah ya kare zuwa sallar subahi kenan har abada kawai gani yake fa in ya to buge shi za a yi <laughs> kawai gani yake <laughs> jama'a ba ka bane amma sai Allah ya bashi talakan saboda Allah yana son ya dinga zawwa masallaci su dinga kana da Allah akwai talautin da wallahi yayi <laughs> wallahi akwai talautin da yayi in dai aka barka da imaninka in dai aka barka da imaninka kuma kana samu abin da zaka ci gurgurdan hali kuma ka rike Allah to me yake kake bukata ita fatan dai ka mutu duka duniya kwana ake yi to sittuna ne au bauna yanzu din da shekara 30 ko a duniya sauran shekara 30 in dai zaka 60 sauran shekara 30 to kuma shekara 30 nan gaba kana tsammani kamar baya ne shekara 20 gaba cikin shi la zaka wallahi shekara 20 gaba cikin baka da lafiya ne yanzu mutun yana kai shekara 40 to ku duba ga dukkan shekara 40 aje ka kalla dukkan shekara 40 da ya ba shekara 40 baya kadibiya rayuwarsa ki cikin mutun goma da karka samu mutun mai cikakken lafiya in baka da ulsa akwai tansiyo in babu tansiyo akwai diabetes in babu diabetes <laughs> akwai akwai hemorrhoid akwai zahi ba ka bane <laughs> kuma abun ana karuwa ne shekarun na karuwa kuma su abun suna karuwa saboda saboda idan tsufa ya hada da rashin lafiya to an dambale kenan yadda ka san idan ragonci ya hada talauci kenan an dambale idan ragonci ya hada talauci to sai ga wurin zama <laughs> aka tsufa ya hada da rashin lafiya sai ga wurin zama idan rashin lafiya hada da tsufa sai ga wurin ga wurin zama to duka duniya kwana nawa ake yi wasu ga ka fatan dai ka samu rayuwa ingantacciya can gaban Allah subhanahu wataala alce wa akramu hada bil ibtilai Allah ya karrama wanda ibtilai da jarrabawa ko sai Allah ya bar shi saboda son yake Allah ya samu lada sai ya ne azumi abinda zai ci ma sai ya rasa sai kawai daga da biyu ne sai ruwan koko ko fa bai da saboda Allah so yake ba bashi lada bila adadin kuma gashi nan zai hada kuma ya ta cikin dare kiyamul layli amma wancan kuma ya ci kaza ya sha exotic ya ci wace cikin bai zuwa masallaci kiyamul ya ci ya koshi bai iyawa Wannan kuma bai goshe ba kuma zai zo yau Allah ibada to Allah na sa shi da alkhairi ne kaga wancan duke ta to sharri gare sa wannan kuma ta zama zamanto talauci ya zama zamanto alkhairi gare sa talauci akwai ranar sa baka gane ranar talauci sai je kiyama duk mai kudi sai ya auna masa kai kuma talaka ba abinda za a auna maka sai dai sai gumi in kai a duniya <laughs> mafiya yawa talaka kuma sai ya musu yawa <laughs> wallahi azim Allah kaga kawai sai gari shi kawai wannan bai kamata ba ai gashi sai ya sai mata ta mota wai alhaji ya canza mata ta mutane zan shi dali to sai yake wai dan adabi adab ba iyawa da shi Allah ya samu wani lafiya malai yake cewa wa fi jami'i tirmizi anhu inna Allah yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu ya tabbata a cikin littafin al-imam daga manzo yake cewa inna Allah tabbas Allah madauki saki yu'ti ad-dunya yana bayar da duniya liman yuhibbu da wanda yake so wa man la yuhibbu da wanda baya so da kai wanda fi kowa kudi a duniya kafiri ne wanda fi kowa kudi a duniya arne ne amma sai Allah ya bashi duniya ko ba dan Allah yana son shi bane fa dan Allah ya jarrabe shi saboda in ya je kiyamar in bai bi musulunta waye tuba ajdalin jibga cikin jahannama sai ce wala yu'til imana illa liman yuhibbu amma a samu mutun da imani to ba kowa bane ake Allah ke ba imani sai wanda Allah yake so ba kowa bane Allah yake wa imani sai wanda yake so in kaga da imani to Allah yana son Allah ka so mu wa qala ba'du salafi rubba mustadrijin bi ni'ami Allah alayhi wa huwa wa huwa la ya'lamu wa huwa rabb wa rubba maghrurun bi satri Allah alayhi wa huwa la ya'lam wa rubba maftunin bi thana'i an-nas alayhi wa huwa la ya'lam ita so da yawa wanda Allah yake ma istidraj da nemar da Allah ya masa bai sani ba mutun da yawa Allah yana musu talala shigo shigo ba zurfi bai sani ba sai Allah ya bashi matsayi bai sani ba sai Allah ya bashi kudi dan dan a ai masa idraj bai sani ba sai Allah ya bashi karatu ya tawazi dan Allah masa istidraji bai sani ba sai kuma Allah ya kama shi ta wannan bangaren wannan kuma wa rubba maghruri eh, maghrurin bi satri llahi alayhi wannan kuma sutur rihin asirin Allah kawai sai zaman to Allah masa asiri Allah ya ruha masa asiri a duniya sai zaman tuna ta abin da yake so wa huwa la ya'lam bai san cewa wannan rihin asirin ba istidraji ne Allah yake masa wa ruba maftunin bi thana'in nasi alayhi wa huwa la ya'lam wani kuma ta inda Allah yake masa shigo shigo ba zari ta yaba mutane kun ga wannan babin wannan dan mu ake dalibai ne wannan jabir da mu yake wallahi da mu ne ake daliban ilimi da mu ne ake damuwa da yaban mutane dalibin ilimi ba a san yaban mai yabo ya kada ya kara muku zari kushewar mai kusawa kuma ya sa kai rauci ko ba da idan har yaban mai yabo zai kara maka kuzari sannan kushewar mai kushewar ka zai sa kai sau kai laushi game da abin da kake yi to tun wuri ka daina wannan aikin da kake kaje ka kama wata shakawai ko ko faita asa akwai wanda in ana yabansa zai dan yana yana yana yana ƙara hamasa daga lokacin da kuma ba a yi sai bar abin da yake na Allah wannan duka duka duka duka shigo shigo ne ba zirgi Allah yake musu mutane Allah Allah Allah ya ji kan alƙali na alƙali <laughs> salihu alƙali ka kaga yanzu yace daliban daliban karatu sun a hankali Yace wani bangare zai ya baka Allahu akbar Yace zuma an bar Allahu akbar sai da kbar sai bar so ake kai wata kabba a kama ka aburuka a can so suke kai wata kabba a kama ka aburuka a can to Allah ya ruhamu na asiri haka ba a son ka rure ruɗuwar masu yabanka ko masu sauraron ka ko masu zawa karatu a'a kai dai kawai kai dan Allah subhanahu wataala in har al'umma take gaban ka za ta ruɗe ka wallahi ka ci amanar kanka sai cikin waɗannan mutanen da kake shige zawa karatu sai su samu shiga aljanna kana can kana fama gaban Allah subhanahu wataala Allah ya samu wani lafiya kuma Allah ka ƙara mana ikhlasi cikin aikin da muke yi Allah ka tsare mu da yin riya Allah ka tsare mu da yin riya jama'a riyan nan ko yin aiki ba dan Allah ba wallahi alazim da kai na rantsa maka da Allah gwara ka je bakin tasha ku ta buga ido ya so dotan Allah laifinsa ya bai kai ba kai aikin Allah ba dan Allah ba to Allah kara mana ikhlasi a cikin ayyukanmu Allah ka sa mu yi dan kai mu bari dan kai subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katira wa assalamu wa rahmatullah